Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 15 անգամ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել կառավարության 2017 թվականի անդրանիկ նիստը։ Ազատ հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարները ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականուն իստում հաստատվել է համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Ադրբեջանին հիշեցրել է Միսկի խմբի գործառույթների մասին։ Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի է խաղացել շախմատի սուպերմրցաշարի առաջատարի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունվարի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում բացառության մարտունու ուղղության համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 15 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 140 կրակոց։ Արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ կառավարության 2017 թվականի անդրանիկ նիստը։ Այն վարում էր նախագահ Բակո Սահակյանը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Կառավարության անդրանիկ նիստին նախագահ Բակո Սահակյանը անդրադարձել է 2016 թվականին Արցախի սոցիալ-տնտեսական կյանքում արցանագրված ձեռքբերումներին ու խնդիրներին։ Իսկ մինչ այդ քննարկվել են օրակարգային հարցերը։ Կառավարության 2017 թվականի գործունեության ծրագիրը, ինչպես ներկայացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Լևոն Գրիգորյանը, պարունակում է 89 միջոցառում։ Միջոցառումների հիմնական մասը նախատեսում է բնակչության սոցիալական, առողջապահական, կրթական, ինչպես նաև տնտեսության եւ բնապահպանության իրավաբանների ընթացիկ տարվա խնդիրների իրագործումը Պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող կապիտալ ներդրումների ծրագիրը ներկայացրեց քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Բնակարանաշինության, կրթության ու մշակույթի, սպորտի, ջրամատակարարման եւ ճանապարհաշինության ոլորտներում նախատեսվող կապիտալ ներդրումների ծրագիրը հաստատվել է 11 միլիարդ 700 միլիոն դրամի չափով։ Իդեպ 2016-ին կապիտալ ներդրումների ծրագիրը տարեսկզբին հաստատվել էր 8 միլիարդ 900 միլիոն դրամի չափով, իսկ բյուջեում տնտեսված միջոցների հաշվին կապիտալ ներդրումների չափը տարեվերջին կազմել է 11 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ 2017 թվականին կապիտալ ներդրումների ծախսերը կկազմեն պետական բյուջեի 12.4%-ը։ Քաղաքաշինության նախարարության ըստ ուղղությունների իրականացվելիք ծրագրերի ֆինանսական նկարագիրը հետևյալն է։ Բնակարանային շինարարություն 1 միլիարդ 602 միլիոն դրամ, կրթություն 717 միլիոն դրամ, մշակույթ եւ սպորտ 22 միլիոն դրամ, հասարակական եւ արշական նշանակության օբյեկտների շինարարություն 383 միլիոն, լղ ավտոճանապարհների վերակառուցում, վերանորոգում եւ պահպանում 2 միլիարդ 238 միլիոն դրամ, լղ բնակավարային ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի զարգացում 806 միլիոն դրամ, ջերմուսման համակարգերի արդիականացում 100 միլիոն դրամ, Հանրապետության տարածքում համայնքների բնակիչներին կազմակերպությունների շինանյութերի տրամադրում 383 միլիոն դրամ, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորող օբյեկտներին կտրամադրվի 1 միլիարդ 727 միլիոն դրամ, Ստեփանագետ քաղաքում իրականացող աշխատանքներ 1 միլիարդ 13 միլիոն դրամ, որից Ստեփանագետ քաղաքի ջրամատակարարման համագարկի եւ օյուղագծերի կառուցում 134 միլիոն դրամ, փողոցների եւ բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում 700 միլիոն դրամ, Ստեփանակերտ քաղաքի հրետակոծին ստուժաստների վերանորոգում 74 միլիոն եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների տների վերանորոգում 103 միլիոն դրամ։ Նաեւ 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ պաշտպանության բանակի առաջնագծում իշխանական կառույցների իրականացում։ Առաջնագծում 2017 թվականին նախատեսված աշխատանքները արդեն մեկնարկած են։ Թվով 52 մեքենա եւ մեխանիզմներ գործի են դրված առաջնագծում տեղեկացրել է քաղաքաշինության նախարարը։ Կարեն Շահրամանյանը մանրամասն տեղեկություններ ներկայացրեց բոլոր ուղղություններով նախատեսված ներդրումների, այդ թվում նաեւ ջրամատակարարման ցանցի կառուցման ծրագրի վերաբերյալ այս հարցի առնչությամբ նախագահ Բակոս Սահակյանը հորդորեց սահմանափակվել այդ ներկայացված աշխատանքներով եւ Բաղուստային ֆոնդի մի մասը, ինչպես նաեւ տարվա ընթացքում լրացուցիչ միջոցներ հայթայտել եւ ուղղել ջրամատակարարման աշխատանքներին որտեղ այն ցանկը, որը ներկայացված է, որը թվարկվել է հիմա, դա չի արտահայտում այս պայմանությամբ պահանջը։ Նախագահը հետաքրքրվեց նաև մարտական հերթապահության դիրքերում, ինչպես նաև Թալիշում նախատեսվող կառույցների շինարարական լուծումներով, մատաղիսում ընթացող ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներով, որից հետո քննարկվեց օրակարգային ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2017-ից 19 թվականների ծրագիրը, որը ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Նախարարը սկզբում տեղեկություններ հաղորդեց 2015-ից 16 թվականներին ժողովրդագրական ցուցանիշների վերաբերյալ։ 2015-2016 թվականներին հանրապետությունում արձանագրվել է 3053 ծնունդ, 2512 մահվան դեպք։ Բնակելի տներ հատկացնելու նպատակով 2016 թվականին հաշվառման են վերցվել 6 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 40 ընտանիքներ, որը 2015 թվականի համեմատ աճել է 23-ով։ Երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագրից 2015-ից 16 թվականներին օգտվել է 120 շահառու, տեղեկացրել է նախարարը։ Նույն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են 2015-ից 16 թվականներին, կշարունակվեն 2017-ից 19 թվականներին, բացի դրանից երկու տարի կգործի նաև Տաշիր հիմնադրամի կողմից մեկնարկած 4-րդ երեխային ֆինանսական աջակցության ծրագիրը։ Կմեկնարկեն նաև նոր ծրագրեր, որոնցից է առաջինի եւ երկրորդ կարգի զինվորական հաշվանդամություն ունեցող ընտանիքների կողմ կոմունալ ծախսերի դրամական փոխհատուցումը։ Օրակարգային հարցերի քննարկումից հետո նախագահ Բակո Սահակյանը անդրադարձել է 2016 թվականին Արցախի սոցիալ-տնտեսական կյանքում արցանագրված ձեռքբերումներին ու խնդիրներին։ Բակո Սահակյանը նշեց, որ 2016 Արցախի համար բավականին բարդ ժամանակաշրջան էր։ Այս ենթատեքստում նախագահը ընդգծեց ապրիլյան պատերազմի պատճառած անդառնալի ու ցավալի մարդկային կորուստներին, ինչպես նաև տնտեսական բնականոն ընթացքին հասցրած մեծ հարվածին։ Մենք պարտավոր ենք միշտ հիշել նրանց եւ կրկնակի երանդով ու ներերվածությամբ աշխատել ու զարգացնել Արցախը։ Հակառակորդի ագրեսիայի հետևանքով մեր երկրին հասցվել է մեծ ծավալի նյութական ուղակի վնաս։ Տնտեսությունը կրել է նաև անուղակի վնասներ կապված հավանական ներդրումների կրճատման, զբոսաշրջության հոսքերի նվազման, տարբեր ծրագրերի մեկնարկի եւ իրականացման ժամկետների խախտման հետ։ Մեր կողմից ձեռնարկվել են կտրուկ ու օպերատիվ միջոցներ պատճառված նյութական վնասների վերականգնման ուղղությամբ։ Հայ ժողովուրդը կրկին ցույց տվեց, որ ի վիճակի է օրհասական պահին համախմբվել եւ լուծել ծառացած խնդիրները։ Չնայած բոլոր դժվարություններին ու բարդություններին 2016-ը հաջողեց արտանագրել տնտեսական աճ, ընդգծել է նախագահը։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը անդրադարձավ տնտեսության գերակա, էլեկտրակայանի արտադրության, հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ այլ ոլորտներում արձանագրված ձեռքբերումներին եւ հերանեկարներին։ Իսկ կառավարությունը հորդորեց 2017 թվականի ծրագրի իրականացման հարցում հետեւողական լինել եւ զերծ մնալ ավելորդ ծախսերից։ Անհրաժեշտ է բարձր մակարդակի վրա պահել տարվող աշխատանքների որակը, համագործակցության աշճանը, պարտականությունների կատարումը, արդյունավետորեն օգտագործել պետական միջոցները, հնարավորինս խուսափելով ավելորդ ծախսերից։ Համոզված են, որ կարվի հնարավորը նախատեսված ծրագրերը արդյունավետորեն կյանքի կոչելու եւ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման դինամիկ տեմպերը պահպանելու ուղղությամբ։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագծի օկտին համատեղ քարոշություն ծավալելու նպատակով Ազատ հայերենի կուսակցության եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարներ Արայիկ Հարությունյանը եւ Աշոտ Ղուլյանը հունվարի 24-ին ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Հիմք ընդունելով 2015 թվականի մայիսի 19-ին Ազատ հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների միջև ստորագրված հուշագրի տրամաբանությունն ու ոգին, խորհրդարանական երկու քաղաքական ուժերը իրենց հաստատակամությունն ու պատրաստակամությունն են հայտնում Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագծի օկտին համատեղ քարոշչություն ծավալելու։ Հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ նախաձեռնությունը բաց է Արցախում գործող այլ կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների համար։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանի խորհրդի հերթական նիստներ խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ։ Նիստին մասնակցում էր կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին համասարանի 2015-2016 թվականների ուսումնական տարվա գործնեության ու ֆինանսական տարվա հաշվետվությունները, 2017 թվականի եկամուտների նախահաշիվը։ Ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը մանրամասնորեն ներկայացրեց համասարանի գործնեությունն ըստ ոլորտների։ Արդյունքային հաներում երկրի նորարարական դասական իրական շարժիչ ուժը մրցունակ համալսարաններն են, որոնք ընդունակ են գումարելու եւ բազմապատկելու սեփական եւ համամասկային մտավորներ ուժը, ինչպես նաեւ նպաստելու արտադրության, կրթության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների համակարգային միասնականացմանը։ Այդ դիտակցումով է Արցախի Պետական համալսարանը 2015-16 ուստարում շարունակել իրականացնել իր գլխավոր առաքելությունը՝ գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը եւ տարածումը։ Համասարանը որոշակի աշխատանքներ է տարել գիտության զարգացման ու կրթության ժամանակակից միտումները տեղայնացնելու ուղղությամբ, չմոռանալով մեր երկրի աշխատաշուկայի պահանջները։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան բուհերի հետ համադրվել են բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսումնական ծրագրերը։ Մշակվել են նոր մասնագիտությունների ուսումնական պլանները, անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարվել գործող պլաններում։ Մասնագիտությունների ցանկի վերաբերյալ համալսարանի առաջարկությունների հիմքում դրվել են պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները, աշխատաշուկայի ուսումնասիրության արդյունքները, դիմորդների նախաձեռնությունները եւ համասարանի իրական հնարավորությունները նկատի ունեն կադրային ներուժը եւ նյութատեխնիկական բազան Գիտական նորարարությունները կրթության մեջ ներդնելու եւ ժամանակի պահանջներին համապատասխան կրթության ապահովումը մեծապես կախված է նաեւ ֆինանսական, նյութատեխնիկական հնարավորությունների հետ։ 21-րդ դարաշրջան բազմազանության, գիտական եւ հետազոտական նյութերի մատչելիության ժամանակաշրջանը։ Եթե դրան հավելենք նաեւ մեր գիտական գրադարանի տարեստարի աճող ֆոնդերը, ուսանողների կարծիքները, պետք է փաստենք, որ դասախոսություն թվալելը վաղուց չպահանջված երևույթ է։ Բուհում դասավանդումը պետք է ընթանա քննարկումների միջոցով, իսկ դասաժամի պատրաստելու համար պետք է հանձնարարել գրականություն եւ դա էլեկտրոնային դասախոսություններ։ Ռեկտորի հավաստմամբ վերջին տարիներին Բոհում նկատվում է ուսանողների թվի կայուն նվազման միտում։ Վերջին 5 տարում կրթօջախի ուսանողների թիվը նվազել է 29%-ով, 4159-ից հասնելով 2951-ի։ Այդ փաստն իր հերթին նոր ֆինանսական խնդիրներ է առաջ բերել։ 2016 թվականի արտադրամական եկամուտները կազմել են 1 միլիարդ 47 միլիոն դրամ, բյուջեից ֆինանսավորվել է ընդհանուր ծախսերի 37.8%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ դրամական եկամուտները նվազել են 61 միլիոն դրամով, Ֆինանսական միջոցների նվազումը բուհին ստիպել է միջոցների տնտեսման ուղիներ փնտրել, այդ թվում նաև հաստիկների կրճատումների տեսքով։ Մանուշ Մինասյանի խոսքով տնտեսվել կամ չեն կատարվել շուրջ 90 միլիոն դրամի ծախսեր, ինչի շնորհիվ հաջողվել է ֆինանսական տարին ամփոփել առանց բարքերի կուտակման։ Միջոցառմանը խորհրդի անդամները հանդես եկան զեկույցներով։ Ռեկտորին ու խորհրդի նախագահին հարցեր ուղղելու հնարավորություն տրվեց։ Ուսանողներին ու պրոֆեսորադասախոսական գազմին մտահոգող հիմնական խնդիրը գիտական հետազոտությունների համար նախատեսված գումարի չափն է՝ 2.5 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը սակայն ընթացիկ տարում չի ավելանա։ 2017 թվականի ֆինանսական նախահաշիվը ներկայացրեց բուհի գլխավոր հաշվապահ Նարինե Գրիգորյանը։ Արցախի պետական համալսարանի խորհուրդն իգիտություն ընդունեց ներկայացված հաշվետվություններն ու խոստացավ ընթացք տալ բարձրացված խնդիրներին։ Հաշվետ ուտարում համալսարանի գործնեայությունը խորհուրդը գնահատեց բավարար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Ստեփանակերտի քաղաքային համանքի ավականունիստում ներկայացվեց եւ հաստատվեց համանքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարաթ Համբարձումյանը ներկայացնելով հաշվետվությունը նշեց, որ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 680 միլիոն դրամ, Ընդհանուր մուտքերի 23.6%-ը կազմել են սեփական եկամուտները։ Պլանավորված 409 միլիոն 762 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 396 միլիոն 498 հազար դրամ։ Կատարողականը կազմում է 96.8%։ Նախորդ տարվա համեմատ սեփական եկամուտները աճել են 23 միլիոն 197 հազար դրամով։ Շենքերից եւ շինություններից գանձվող գույքահարկի գծով մուտքերը կազմել են 102 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատ դրանք աճել են 4 միլիոն դրամով։ Շենքեր եւ շինությունների մասով 12 միլիոն 543 հազար դրամի չվճարված գույքահարկի նյութերը գտնում են դատարանում։ Հողի հարկի գանձող մուտքերը կազմել են 10 միլիոն 729 հազար դրամ, պլանավորված 10 միլիոն 262 հազար դրամի 104.6%-ը։ Ինչ վերաբերում է գույքի վարձակալության եկամուտներին, ապա դրանց կատարողականը կազմել է 117.8%։ 2016 թվականի տարեկան բյուջեի պլանավորված դատացիա եւ սուբվենցիայի գումարները կազմել են 1 միլիարդ 285 միլիոն 697 հազար դրամ, որից հատկացվել է 1 միլիարդ 283 միլիոն 922 հազար դրամ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը բավարար գնահատեց քաղաքային համանքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Արդյունքում պետք է ասենք, որ ընդհանուր առմամբ կարելի է բավարար համարել այս աշխատանքը, հաշվի առնելով ընդհանուր առմամբ նախ եւ աճենք ապահովել հաջորդ անցած տարվա համեմատ մի շարք եկամտածածներով կատարելու գերակատարվել են եկամուտները, որոշ մասերով մենք հաշվի առնելով այս հանգամանքները, դուժ-դուգանքները համանապակել ենք, որպեսզի մարդկանց արելորդ անգամ մենք նեղություն չտանք, շատ թեթևակ է ստուգումների ընթացքում մենք փորձել ենք չդուժենք բնակչությանը մի շարք իրավախախտումներ ասում։ Հաշվետվությունից հետո քաղաքապետը հանդես եկավ 2017 թվականի Ստեփանակերտ քաղաքի զարգացման ուղղությունների մասին զեկույցով։ 2017 թվականին քաղաքի զարգացման հիմնական ուղղությունները միտված են լինելու մայրաքաղաքի բնակչության կենսապայմանների բարելավմանն ու հարմարավետ միջավայրի ձևավորմանը, քաղաքի կառուցապատմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը Ադրբեջանին հիշեցրել է Մինսկի խմբի գործառույթների մասին։ Ավելի վաղ ՀԱԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցչությունը հայտարարություն էր տարածել քննադատելով ՀԱԿ Միսկի խմբի անդամ պետությունների ղեկավարների եւ համանախագահների գործունեությունը, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման կոչերը։ Ես եւ Մինսկի խմբի համանախագահ իմ գործընկերները մեր դիրքորոշումը հայտնել են հունվարի 9-ի հայտարարությամբ Մենք շարունակելու ենք օգնել բանակցություններին, որոնց նպատակը տևական խաղաղության հաստատումն է։ Մենք կշարունակենք խաղակարգավորման ուղղված մեր միջնորդական ջանքերը, քանի դեռ կողմերը մեր ծառայությունները համարում են օգտակար սակայն ի վերջո առաջնորդները պետք է հանդես բերեն քաղաքական կամք, որը անհրաժեշտ է արդարացի ու տևական կարգավորման համար, որն էլ խաղաղություն ու բարեկեցություն կապահովի իրենց ժողովուրդների, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանի համար, ասված է Հոգլանդի հայտարարության մեջ։ Մարզասերների համար Հոլանդիայի Վեկանզե քաղաքում շարունակվող շախմատի սուպերմրցաշարի 9-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով ոչ ոքի է խաղացել միանձնյա առաջատար ամերիկացի Ուեսլի Սոյի հետ եւ 5 միավորով բաժանում է 5-ից 7-րդ տեղերը։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։